Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ja ibadi, inni harramtu zulma ala nafsi, waj'altuhu bainakum muharraman fala Allah sagt, o ihr meine Diener, ich habe mir selbst verboten, ungerecht zu sein. Er hat sich das selbst verboten. Und ich habe es unter euch verboten. So tut euch gegenseitig keine Ungerechtigkeit. Seid nicht untereinander ungerecht. Wie seht ihr Ungerechtigkeit Allahs beispielsweise? Wenn Allah subhanahu ungerecht wäre, aber er hat gesagt, ich werde niemals irgendjemand Unrecht tun. Und das ist Haqq. Verstehst du? Beispielsweise wäre Allah, was bedeutet ungerecht? Das heißt, Allah wird beispielsweise jemand an, an seinen Hasanat, guten Taten, etwas verringern. Beispiel. Oder er wird an seine Sünde etwas vermehren von dem, was er nicht getan hat. Das wäre hier ungerecht. Aber das stimmt nicht. Allahs gerecht. Und es war, weil Allah subhanahu wa ta'ala, guck man, die Bestrafung Allahs und der Lohn Allahs hier um basieren auf zwei Eigenschaften. Al-Fadl wal-Adl. Fadl heißt Huld, glaube ich auf Deutsch, Fadl. Und Adl heißt Gerechtigkeit. Wie denn? Guck mal jetzt achte auf diese Erklärung, subhanallah. Allah sagt, man ja'a bil hasana falahu ashra amthaliha. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون Allah sagt subhanahu wa ta'ala, wer eine gute Tat Yawm al-Qiyamah bringt, mit sich bringt. Allah sagt, wir belohnen ihn zehnfach. Also für diese Tat wird er zehnfach belohnt. Subhanallah. Das ist, das ist Al-Fadl. Hier ist der Huld Allahs. Normalerweise, wenn du eine gute Tat machst, kriegst du eine gute Tat. Jetzt, wenn du an einer Firma arbeitest, die sagen zu dir 8 Euro die Stunde, du kriegst nicht 80 Euro die Stunde. Weil die sagen, okay, das ist unsere Huld, wir geben dir 80 Euro pro Stunde. Gibt es nicht. Keiner wird das machen. Aber Allah Azza wa Jal, weil er der Reiche ist und alles besitzt, sagt, wer eine gute Tat hier gemacht hat, Yawm al-Qiyamah werde ich ihm das zehnfache Belohnung dafür geben. Das ist der Huld Allahs, Fadlullah. Und jetzt kommen wir zu der Gerechtigkeit. Allah sagt, aber wer eine Sayyi'a bringt, eine schlechte Tat mit sich bringt, Yawm al-Qiyamah, er wird nur für diese eine schlechte Tat bestraft. Nicht für zehnfache. Das ist nicht Gerechtigkeit von Allah. Sagt, wahum la yudlamun. Und denen wird kein Unrecht getan. Wie? sagt, indem Allah weder ihre Sünden vermehrt, das heißt, beispielsweise jemand hat Sünden gemacht, Allah wird nicht weitere Sünden hinzufügen, die er nicht gemacht hat, das wäre ungerecht. Und Allah, wenn jemand beispielsweise mit so viel Hasanat kommt, so viele gute Taten kommt, ja, Allah wird sie nicht verringern, sondern er wird in das aufschreiben, was er getan hat und sie sogar zehnfacher belohnen, bis zu 700-fach Yawm al-Qiyam. Es gibt einen sehr schönen Hadith, dass Allah subhanahu so gerecht ist und der Huld Allahs ist unbe unbegrenzt. Allah, Hadith Rasulullah sagt, wenn der Diener Allahs vorhat, eine gute Tat zu machen, das heißt, er hat beabsichtigt, etwas Gutes zu tun, und hat es aber nicht getan, trotzdem wird ihm das von Allah als gute Tat geschrieben, subhanallah. Er hat sie nicht getan, aber für seine reine Absicht, für seine gute Absicht, Allah liebt das Gute, subhanahu wa ta'ala. Also er hat etwas Gutes beabsichtigt. Allah wegen seinem Huld subhanahu wa ta'ala schreibt dann eine gute Tat. Ja, Abid, das ist eine gute Tat. Beabsichtigt er diese gute Tat und macht es auch Allah subhanahu wa ta'ala belohnt das Zehnfache dafür. Gucken wir jetzt noch weiter. beabsichtigt er eine schlechte Tat und er macht sie nicht, trotzdem schreibt ihn Allah eine gute Tat dafür weil er sie nicht gemacht hat. Warum? Weil er Angst hatte vor Allah. Er hatte überlegt, das ist eine schlechte Tat, die hasst Allah, Mach ich, mach ich nicht, aber er hat seinen Nafs besiegt und hat es gelassen wegen Allah. Dafür schreibt ihn Allah eine gute Tat. Eine gute Tat, zehn gute Taten, plus noch eine gute Tat. Dann kommt das dritte, und hier ist die Gerechtigkeit Allahs. Er hat vor, der Diener Allahs eine schlechte Tat zu machen, zu verrichten, und er macht es auch, dafür wird nur eine schlechte Tat geschrieben. Und Allah vergibt vieles, subhanahu wa ta'ala. Allah vergibt viel, Azza Wie kann Allah ungerecht sein, Azza Das geht nicht, Achim. Und Allah wird nicht gefragt. Allah wird nicht gefragt, warum, ja Rabbi, hast du das gemacht und warum machst du das und dies. Er ist der Allwissende, Subhan, der Allweise, Azza Er wird nicht gefragt. Wir Menschen werden gefragt. Und hier in diesem Hadith erkennen wir auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich selber verbietet, was er will und verpflichtet ist, sich selbst, was er will. Also يحرم على نفسه ويوجب على نفسه سبحانه وتعالى. Und, sagt, und das, was Allah sich selber verpflichtet hat, ist die Rahma. كتب ربكم على نفسه الرحمة. Allah hat sich selbst die Rahma zum Pflicht gemacht. Das ist unser Allah سبحانه وتعالى. Er macht sich die Rahma selber zum Pflicht. Verstehst du, Achi? يوم القيامة qiyamah der عدو الله. Wenn er sieht, Yaum al wie viel Allah subhanahu wa ta'ala vergibt, wie viele Sünden er vergibt und verzeiht. Der Shaitan yatatawal, was heißt yatatawal? Er wird sich in die Länge ziehen und hofft ins Paradies zu kommen. Diese Rahma, die wir heute sehen, die Barmherzigkeit unter den Menschen, die man sieht. Der Vater mit seinem Sohn, die Mutter mit ihrem Sohn, mit ihren Kindern. Die wir auch Muslime untereinander haben. Auch mit Nicht-Muslimen haben wir Rahma, subhanallah. Mit Nicht-Muslimen haben wir Rahma. Dass wir wünschen, dass sie rechtgeleitet werden, ist auch eine Rahma in unseren Herzen. Alhamdulillah hat uns die Wahrheit gezeigt und wir wünschen uns, dass diese Menschen auch die Wahrheit sehen. Mehr wollen wir nicht. Dass die Menschen sie erkennen, damit sie inshallah glücklich hier leben und Yawm al-Qiyamah auch für die Ewigkeit in Jannah bei Allah leben dürfen. Subhanahu wa Das ist Barmherzigkeit. Sogar Rasul sagt, die Bestie, die Bestie, Wahsh, die Bestie sagt man für zu jemandem, der kein, Barm, der kein Erbarmen hat, beispielsweise. Aber diese Bestie hat trotzdem Barmherzigkeit im Herzen. Wie denn? Das erkennt man dadurch, oder das Vieh oder das Tier. Es sagt, dass wenn sie versucht, ihr Kinder, ihr Babys hochzuheben, sie achtet darauf, dass sie sie mit den Krallen nicht verletzt. Das ist die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist ein Prozent von 100 Prozent Rahma, Barmherzigkeit. 99 hat Allah bewahrt für den Tag des Gerichts, weil er weiß, dass wir sie brauchen werden, Yom al-Qiyam. Und 1% hat er auf Erden gelassen, subhanahu wa ta'ala, herabgesandt. Und Yawm al-Qiyam, dieser 1% wird zu diesen 99% hinzugefügt. Und damit ist die Vollkommenheit der Rahma vollständig. Und das ist für die Menschheit, Yawm al-Qiyam. Allah barmherzig, Es gibt einen sehr schönen Hadith, wo Umar ibn Khattab radiallahu anhu sagt, ich war unterwegs mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und wir sahen eine Frau, die besorgt ihren Baby gesucht hat. Warum hat sie ihn besorgt gesucht? Es war Feuer und das Baby spielte um diesen Feuer herum. Sie sucht ihren Baby, subhanallah, besorgt, sie macht sich Sorgen um ihren Sohn wie ein Kind. Sie packt, dann hat sie ihn gefunden, sie hat ihn gepackt und so sehr an ihrem Brust, subhanallah, gedrückt. Das heißt, aus Freude und Barmherzigkeit mit ihm. Sie hat sich gefreut, dass er sich nicht verbrannt hat. Rasulullah sallam sagt zu den Sahaben, habt ihr diese Frau gesehen, wie sehr sie ihren Sohn liebt, wie barmherzig sie mit ihrem Sohn ist? Wie viel Mitgefühl hat sie für ihren Sohn? Sagen Sahaba, haben wir gesehen, ja Rasulullah sagt, Allah ist barmherziger mit seinen, zu seinen Dienern, als diese Frau zu ihrem Sohn. Das war Rahmat Allah Azza wa Jalla, subhanahu wa ta'ala. Es gibt so viele äh, Geschichten, so viele Hadithe über die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Was das betrifft, die Reue, Achi, das ist auf deine Frage, die Reue, إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر أو كما قال صلى الله عليه وسلم das heißt Allah akzeptiert die Reue seines Dieners solange seine Seele seine Brust noch nicht erreicht hat das heißt bevor er stirbt auch wenn er im Sterbebett liegt und er ist nicht gestorben, noch nicht gestorben, seine Seele ist noch nicht raus. Und er beabsichtigt die Reue. Und kehrt wirklich mit dem Herzen zurück zu Allah und bedauert alles, was er getan hat. Allah akzeptiert seine Reue auch in dem Moment. Ja? Das heißt, egal wie alt du bist, kehrst du. Ich kenne einen Mann, subhanallah, er war über 70 Jahre alt. Dieser Mann kam, hat nach Islam gefragt, hat Shahada gesagt. Allah hat ihn recht geleitet, subhanahu wa ta'ala. Er sagt Shahada, am gleichen Tag wäscht er sich und kommt, subhanallah, zurück zur Moschee und betet mit, mit uns. Das erste Mal, wo er sich niedergeworfen hat vor Allah subhanahu wa ta'ala, ist nicht mehr aufgestanden. Er starb im Sujud. Das ist die Rahma Allahs. Dieser Mann hat das verdient. Dieser Mann hat das verdient. Allah schaut in die Herzen, Achi. Es gibt Menschen, die verlangen nach Rechtleitung. Allah sieht ihre Verlangen. Allah sagt, sie wollen rechtgeleitet werden. Weil Ibn Qayyim sagt, Ata'ullah, ja, das Geben Allahs, ob das Rechtleitung oder Versorgung ist, ist abhängig vom Verlangen des Dieners. Verlangst du das Gute? Allah liebt es, wenn sein Diener das Gute verlangt. Was macht Allah Azza wa Allah gibt. Und besonders die Rechtleitung. Allah sieht, der hat es gewollt, der hat es gesucht, der will es, er hat es verdient. Allah gibt es ihm, auch wenn es eine Stunde bevor er stirbt. Viele Menschen, Wallahi al-Adim, die haben Shahada gesagt, danach sind sie gestorben. So alt waren diese Menschen. Ich kann einen Mann, 55 Jahre alt, Achim. Er lebt allein in einer Wohnung, verlassen. 55 Jahre lang kein einziges Mal vor Allah Niederwerfung gewesen. Kein einziges Mal. Brüder besuchen ihn zu Hause. Seine Lage war wirklich bedauernswert. Alkohol, vieles. Dank Allah der diesen Besuch gesegnet hat. Der Mann am ne-, gleichen Tag hat er sich gewaschen, hat Taube beabsichtigt, hat gebetet. Am nächsten Tag besuchen sie ihn, er ist gestorben. Nach seiner Taube ist er direkt gestorben. Das ist die Rahma Allahs, Das heißt, nicht, das heißt nicht, dass wir jetzt Bart tragen und beten und fasten, dass wir in Sicherheit sind. Wir wissen nicht, was am Ende passieren wird. Das ist abhängig von unserer Aufrichtigkeit und unserer Wahrhaftigkeit mit Allah. Sehr wichtig. Das heißt, kann sein, von außen erscheine ich als ein guter Muslim, ein wahrer Muslim, praktizierend, sondern alles, aber vielleicht innerlich das Gegenteil von dem, was ich von mir gebe. Und das ist gefährlich. Denn der Rasul sagt, Inna Allah لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم der Gesandte Allah sallam sagt Allah schaut nicht auf euren Körper wie breit du bist wie schmal äh, wie schön du bist ob du blind bist, ob du einäugig bist, ob du hässlich bist oder hübsch bist, ob du blond bist oder braun bist oder egal. Nein, darauf achtet Allah gar nicht, subhanahu wa ta'ala. Und Allah achtet nicht auf deinen Rang in der Gesellschaft. Darauf achtet Allah nicht. Und auch nicht mal auf deine Verwandtschaft. Weil Rasulullah sagt, ja Fatima, tu Gutes, denn ich kann dir al Qiyamah nicht helfen. Das heißt, die Verwandtschaft spielt keine Rolle bei Allah. Der meist angesehenste bei Allah ist, der Allah am meisten fürchtet und der sich am meisten hütet vor Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist das Wichtigste bei Allah. Also Allah sagt, schaut nicht auf eure Aussehen, auf eure Körper, auf eure Bilder, wie ihr aussieht, sondern Allah schaut auf eure Herzen, wie rein sie sind und schaut Allah das auf eure Absichten, auf die guten Eigenschaften oder die Schlösser in euren Herzen und Allah schaut auf eure Taten. Und die äußeren Taten sind abhängig von den inneren Taten. Verstehst du? Je reiner dein Herz ist, desto besser deine Taten sind. Wallahu a'lam subhanahu wa ta'ala.